աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերի ընթացքում հետաքրքրական զարգացումներ տեղի ունեցան։ Ուզբեկստանի նախագահը այցելեց Ադրբեջան։ Եվ այցելության ընթացքում նաև եկավ Ադրբեջանի կողմից Արցախի օկուպացված տարածքներ շրջեցին, նայեցին, Ուզբեկստանը այնտեղ ծրագրեր է ներկայացնում արդեն վաղուց եւ իրականացնում է այդ ծրագրերը։ Ինչ ասեմ, սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս ներ թուրքական կապերը եւ աշխարհակական փաստորեն նկարտումները։ Ուզբեկստանը, որը հարյուրավոր, հազարավոր կիլոմետրներ հեռու է գտնվում նույն Ադրբեջանից, բայց մենք տեսնում ենք, որ ակտիվորեն իհարկե Թուրքիայի նաև միջնորդությամբ ներթուրքական կապերը խորանում են եւ ամենացայտուն կերպով այն դրսեւորվում է հենց մեր մոտ։ Վերջի մի քանի օրերին հետաքրքիր աշխարհակահայականություն էր վարում Հունգարիան։ Հունգարիան տեղ ունեցավ մի մեծ հանդիպում գագաթնաժողով, որտեղ եկան Թուրքիայի, Սերբիայի, Կատարի, Կենտոնական Ասիայի, այդ թվում նաև Ադրբեջանի ղեկավարները հանդիպեցին, քննարկեցին, Հունգարիան փորձում է ինչ որ կերպ դառնա մի հանգուցակետ, որը կկապի իր հետ արևելքն ու արևմուտքը, Եվրոպան, կենտրոնական Ասիան, Պարսից ծոցի երկրները։ Եվ այս տեսակետից այս նախաձեռնությունները կարող են ունենալ շատ դրական ներդրում Հունգարիայի դիրքերի բարձրացման գործում։ Տեսնենք։ Շատ հետաքրքրական էր ինչպես ընդունեցին Էրդողանին Բուդապեշտի բնակիչները։ Հրճված Նման դետալներին մենք պետք է միշտ հատուկ ուշադրություն դարձնենք։ Բայց սրանով հունգարական աշխարհակականություն չեզրափակվեց։ Հունգարիայի նախագահ Կատալին Նովակը այցելեց Ուկրաինա։ Նու հանդիպեց ուկրաինական ղեկավարության հետ, խոսեց, որ պետք է կապերը խորացնենք, եւ այլն, եւ այլն, բայց ամենակարևորը այն էր, որ նա այցելեց Զակարպատի շրջան Ուրեմն այդ շրջանի վրա հունգարյան հավակնություններ ունեն դերևս վաղուց։ Մի պահ եղել է այդ տարածքը հունգարական թակավորության կազմում, ու մի քանի հարյուրամյակ, այնուհետև Ավստրո-Հունգարիայի կազմում եղել է հենց Հունգարիայի մասի հպատակը։ Եվ այնտեղ ապրում է նաև հունգարական փոքրամասնություն, եւ Հունգարիան երբևիցե իր նկարտումներից այդ տարածքի վրա չի հրաժարվել։ Եվ Նովակը այնտեղ մի շարք հայտարարություններ արել։ Նա ասել է, որ գալիս է Զակարպատի որպիսի իր հույսը հայտնի հունգարացիների համար միասնական ապագայի վերաբերյալ։ Նա ասեց, որ ինքը Զակարպատիա է բերում 15 միլիոն հունգարացիների ուժը եւ սատարումը։ Եվ միգուցե ժամանակը կգա, նրանք կունենան միասնական ապագա։ Շատ հստակ մեսիջ է, падգամ է։ Մենք ձեզ հետ ենք անդրադարձել դրան, որ եթե Ուկրաինան մասնատվի, ապա Հունգարիան անկասկած կփորձի Զակարպատիան կամ լրիվությամբ կամ գոնե մասնակի վերցնել իր դիրապետության տակ։ Տեսնենք։ Իրանը փորձարկեց իր թերևս ամենահզոր անօթաչու թռչող սարքը, նոր անօթաչու թռչող սարքը Մոհաջեր 10 Սա մի շատ հզոր զենք է, մոտորապես կարող է թռնել 7000 մետր բարձրության վրա 24 ժամ կարող է լինել օթում 2000 կիլոմետր կարող է թրիճ կապահովել եւ մոտորապես 350 կիլոմետր/ժամ արագություն։ Այսպիսի դրոններով նա կարող է հարվածել եւ Իսրայելին շատ ազատ եւ տարածաշրջանում գտնվող ԱՄՆ զորամիավորումներին։ Սա լուրջ հայտ է իհարկե Իրանի կողմից։ Աֆրիկայում բավականին թեժ է, Նիգերի շուրջ գործընթացները զարգանում են, բացի հետաքրիր է Ալժիրը չընդունեց Ֆրանսիա առաջարկը, մերժեց փաստորեն, որպիսի իր օթային տարածքով Ֆրանսիան զոհ տեղափոխի Նիգեր։ Շատ հետաքրքիր բան է։ Հարավային Աֆրիկայում տեղի ունենում BRICS-ի գագաթնաժողովը, եկել են այնտեղ հանդիպումներ են ունեցել գրեթե բոլոր ղեկավարները BRICS երկրների այնտեղ են բացառությամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ում փոխարինում է եւ ներկայացնում է արտգործնախարար Լավրովը հիմնական շեշտը դրվում է իհարկե աշխարհակական առումով նրա վրա որ պետք է բազմաբևեր հասարակություն լինի։ Բացի դրանից BRICS-ի երկրները նաև ուզում են դոլարից աստիճանաբար հեռանան իրենց արևտար շրջանառության մեջ։ Մոտ 21 պետություն ուզում է անդամակցի այդ կազմակերպությանը։ Տեսնեք, հատուկ ջերմությամբ են ընդունել Հարավային Աֆրիկայում Չինաստանի ղեկավարին եւ նրան նույնիսկ ապարգևատել Հարավային Աֆրիկայի ամենաբարձր շքանշաններից մեկով։ Ակտիվ էր նաեւ Ռուսաստանը, Աֆրիկայում։ Այսպես Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը Պաշտպանության փոխնախարար գեներալ գնդապետ Յունուս Բեկ Եվկուրովի գլխավորությամբ ժամանեց Լիբիա, այնտեղ քննարկեցին տարբեր հարցեր։ Ասեմ, որ Լիբիայում է գտնվում վաղուց Վագներ խումբը նաև պայքարում է, այնտեղ քաղաքացիական պայքարին է մասնակցում։ Եվ ըստ երևույթի Ռուսաստանը կարող է քայլեր ձեռնարկել ուժեղացնելու իր ներկայացվածությունը Լիբիայում, որտեղ շա, շատ ակտիվ է նաև Թուրքիանի միջալուց։ Այսպիսին էին թականգի բարեկամներ մի շարք կարևոր իրադարձություններ, կշարունակենք հետևել եւ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Ամուր եղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։